بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ و سلاۃ الحمد درمرد رحمی صلی الرحیم داخل صحیح بخاری حدیث سیاض عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند کے سل رحم روز قیامت بر پل سرات قرار می میگیره اول خود سل رحم اعتراضی که بار الله من خل کردی درست کردی و خیلی از مردم حق من رو ضایع میکنن پس حق من چی است؟ فرمودند که روی پل سرات میستن کسانی که سل رحم نمی کنن اونها داخل جهنم می اندازند و خود سر رحمی وقتی که از ذات باری تعالی اعتراض کرد انجا میاد که خود شکره به حق رحمان حق همین جایی که بسا بسته میشه اصل بلوچی لاک اونجا گرفت خدایا من خلق کردی نه داره من زایی بکنه فرمود حق دینه زایی کا داخل جہنم یانده است سل رحمی بسیار سنگین و حالا از کجا شروع میشه اول از قرآن بخونیم الله جل شانو داخل قرآن چندین جا یک آیه رو تکرار کرده. ولا تشرك بالله شيئا وبالوالدين احسانا به خدا شرک نکنید احسان به والدین کنید و وصل انسان به والدین خسنه جالبه میگه که ما انسان رو وصیت کردیم انسان وصیت میکنیم نسبت والدین خوبی در جادگی میفرمایند اهل قرآن میفرمایند که هرگاه که والدین در وقتشون پیری رسیدن یکی از اونها پیری رسید فلا تقول لهم اف به اون او هم نگو اف بل عربا اف مميز اوه اوه هم نقو كفران كارو نقو اوه واكو نكا من نكا انتقاري نقو اوه ساق نمشي اوه هم جازي اوه گفتر هم نیست حالا اینو داریم ما میگی از خود تو که درجه اول سلی رحمی پدر وادر هست بعد میری جلوتر یا جای دیگه الله جل شان فرماید کی کی هست این قربا هست از همسایه ها میگن جا سری رهبی هست جای دیگه دین آیه داخل قرآن به صورت آمده داخل قرآن اگر ترتیب و نسج و خود اعجاز قرآن بنگریم الله جل می فرمایند که قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس قل قل قل بقوا أي محمد قل يعني بقوا أي محمد صلى الله عليه وسلم اما جايك نياز قل بود ونجا قل بكار نبور نو قل تبت ادا أبي لهب و تب ابو لهب گفته بود چه گفته بود وقتی آن حضرت صلى الله عليه وسلم اعلام فرمودند که ای مردم ای پشت کوی صفا کوی صفا حالا این روزه که سعودی رای کوچیکی درست کرده اون زمان کوی بوده پشت در دید مکه نبوده تو خود مکه نظیم بیت الله از پشت ام پشت بوده گفت بگن اینجا دشمنی یا داستان مشهور گفت اگر شما بگید و ما نبینیم ما میگید چشمه ها دروغ میگن اما شما راست میگید چون در کل چهل سال زندگی داخل مکه مکرمه حتی کوچکترین دروغ ما تجربه نکردیم از چشمه ها بد اما از گفته شما بدی ما ندیدیم اگر نگاه کنیم اما ما تکذیب بر خود ما میکنیم نه بر شما میکنیم تا اون حد اعتماد داشتن چرا چون اگر حضرت جمله بیکار کار جمله بیکار کار میبرد مشرکین هم اعتقاد داشتن که به همین صورت میشه اون مثلا وقتی که نبی کریم هجرت کرد مدینه منوره و بعد مدینه منوره سعد بن معاذ برای ادای عمره اومد مکه مکرمه سعد بن معاذ برای عمره مکه مکرمه تشریف آوردن داخل مکه مکرمه دوست و رفیقش امیت بن خلف بود با هم وقت داخل مکه میون پیش همون میرفت و وقت امیه گزارش از مدینه میشد پیش سعد بن معاذ میرفت بعد داخل که مکرمه حدیث داخل صحیح بخاری میاد اولی حدیثی که تقریبا دومی حدیثی که داخل صحیح بخاری رقت المغازی ذکر کرده اونجا که رسید برای عمر رفته بود هنگام عمره عمر یتوب رو خلال گفت از سعد گفت نگاه کن وقت خلوتی باشه من برم بیت الله تو میکنم و عمری انجام میدم این وقت ظهر دستشو گرفت و بردن به طرف بیت الله خونه داخل مکی هست اما وقت ظهر خلوتتر تابستان گرم مردم کوره ها رفتن داشت میره ابو جل تو مسیر دید و گفت که سعد ببینم که خیلی راحت راحت وقتی میای میگردی تواف میکنی به حال شما این صحابی این افراد بیدین داخل مدینه جا دادی از اونان داره حمایت میکنی تو من نمیذارم حضرت سعد گفت داد کشید که فرمودند که سعد بن معاذ لامنعنک ما هو اشد علیک من کاری میکنم که سختتر بر تو تمام بشه یعنی چی طریقک بالمدینه مسیری که میره مدینه منوره برای تجارت سرزمین شامی راه رو مسدود میکنم تا یک دانه گلی هم و گندم به طرف مکه مکرمه نیاد تو میرید شما اون راه رو مسدود میکنم اگر بخوای جلوی رو داخل مکه بگیری وقتی سعد ابن معاذ داد کشید و اصدار رو بالا برد امیه ابن خلف که میزبان بود اینجا رو میخوام بگم امیه ابن خلف که میزبان بود سعد ابن معاذ دوستش بود اما دید که سعد بر خود جل میتازد جلوش گره گفت که سعد لا طرف صوت کلا سید اهل وادی صدا تو بر سردار این شهر ما بلند نکنی سردار وای محض کی حرف و زد بدون که رو درواسی باشه یا خاطر مهمانی گفت که دعن کی یا امیہ ویل امیہ تو فکر به حال خودت بگو که نبی کریم گفته که انهم قاتلو که که ها تو رو میکشن و تیرگل به اندام شد امیہ گفت که به مکه تو مکه میکشن گفت لا ادری نمیدونم هم گفت تو رو میکشن امیه گذاشت ابو جهل و گذاشت سعد و پریشان و گریبانگیر خودش امیه در اسلام هم نمیاره اما صد صد مطمئن هست صد صد مطمئن هست که گفته ای که از دهن مبارک ان حضرت بیرون میاد اون به زمین نمیفته صد صد به عینی همون چیز به مستا خودش میرسه گفت به مکه گفت نمیدونم رفت خونه خونه که رفت به خانمش گفت که خانم میدونی که ساد چی گفته گفت چی گفته گفت که او گفته که محمد گفته منو میکشد نمیدونم کجا میکشد اما از مکه نمیره بیرون دیگه تو مکه میشینم تا که جنگ بعد رسید جنگ بعد رسید بس صادق ابو جهل اومد بریم گفت نمیام من چرا نمیای از خوف ممکن نبی که گفت تو رو میکشد سالها سال گیر شد گفت نمیام یک دو سالی درد میکشی زجر میکشی تا این که ابو جهل بازور بخور آورد زیرش کرد میگه دیگه من خانوما اسپان دود کرد خانم تو زایمان کردی جلوی پاهش گذاشت بیمیر دیگه تا اینکه تحریک شد برای بیرون رفتن قرآن قیمت ترین شطور داخل مکی خرید با 300 درهم اون زمان هر جا میره شطور با خودش بود که هر جا فرصت باشه فرار کنم گفت من میکشن تا اینکه داخل بدر مردار شدی مشکین مکه داخل مکه مکه تا اون حد اعتقاد داشتن از این مسلمان روزی که اقبال حدیث اومده که کجا تعویلات شروع میشه دکتر میگه فلان چیز نکو میمیری تعطیل میشه اما حدیث اومده که کجا ما کجا اونا کجا این کارو نکرد یعنی تا اون حد تا اون حد مشکی که اعتقاد داشتند که اگر آن حضرت چیزی فرمودند که فلان کار میشه صد درصد بدون چور و چرا اون کار میشود اون حد اعتقاد بالا بود وقتی گفتن که آقا اگر من بگم پشتی کودای دشمن میاد شما چی میگید گفتند که ما میگیم چشمه ها ببینیم نبینیم چشمه ها دروغ میگن تو راست میگی ابو جهر ابو ابو لحب چی گفت تبا لکی یا محمد الهازا جماعتنا الیاذ بالله الفاظ بسیار تندی بکار کار و دعا داد نبی کریم را اون کسی که یک جمله از دهن وارکش خطا بیرون شده آیه نازل شد اینجا بود این از محل استدلال ما برای سلی رحیمی آیه نازل شد آیه چه شد الله جل شانو فرمودن که تبت ادا ابی لهب و تب بخوش کند کن دست ابو لهب همون بدوای کنجا داده بود اما الله نگفت که قل یا محمد تبت ادا ای محمد بگو که دست تو ابو لهب خوش کرد در حالی که اونجا نبی کریم گفته بود و با اینجا مناسب تر اینجا کلمه قل همینجا بود الله تعالی به کار میبرد اما الله تعالی به کار نبرد اینجا گفت قل یا ایها الکافر بگو ای اهل کفار ای کفار مکه مکرمه خدا شوار ما قبول ندارم شما از من قبول نداری خطاب کلی اونجا فرمودن یا قل اعوذ برب الفلق یک مشرکی آمد که نسای رب تو کیه نصب نامش به شورا خدا کیه قل هو الله احد بگو الله من کیه اینجا باید میگوی قل تبت ذهبی و تب الله جل شانو قول بکار نبود به خاطر این که ابو اموی نبی کریم بود ابو لهب برای نبی کریم سویبه رو آزاد کرده بود ابو لهب نبی کریم تب کوچی خوشحال شده بود اینطور گفت سویبه رو آزادی تو این شاری کرده بود اگر میگو که قل محمد تو بگو گویا داری این جمله نبی کریم نقل میشه و قاطع صلی بود अल्लाह जल शाह وکار نہ न तो हक से ले रहे वाला है एक حضرت من حق हजरत मन हक حسن صاحب ही حضرت کی حق दारे برای نیکی کردن برای خانوادهش فرمودن امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم قال امک کی مادر بعد کی مادر بعد کی مادر دفعه چهارم بود سوم که بعد کی فرمودن که پدرت بعد از روکی نزدیکتری پس رحمی شروع میشه از پدر مادر از پدر آل مادر بعد پدر بعد برادر خواهر برادرزاده زاده، امو، دایی تا که کم کم دورتر تا نزدیک تبری سختتر میشه تا دور تبری کم آسانتر میشه اول از اونجا شروع میشه اویس قرنی اویس قرنی شنیدید از قرن یمن بود که هم شعری گفته که گر در یمنی چو با منی پیش منی در پیش منی چو بی من در یمنی من با تو چنین ای نگار یمنی خود در عجب من توم یا تو منی ویسی قرنی از مقام صحابیت به خاطر سری رحمی محروم شد از مقام صحابیت صحابی کی میگن صحابی کی میگن صحابی این که الله جل شانو فرمودند که رضی الله عنهم و رضوا عنه خدا از اونها راضی اون از خدا راضی این صحابی تعریف صحابی ده که در حالت ایمان در حالت ایمان نبی کریم ملاقات کرده باشه و در حالت ایمان از دنیا رفته باشه بی میگه صحابی صحابی که چی میشه الله جل شانه فرماند که رضی الله عنه و رضو عنه بله، خدا از اونها راضی اون از اونها راضی اویس قرنی به خاطر سلی رحمی کردن و حق مادرش از مقام عظمای صحابیت محروم شده خاص بیاد مدینه من مادر کجا میخوای بری بلکه شاید مردم من پیرزارم نرو کی دفن میکنه نرفت سال بعد نرو تا اینکه آن حضر از دست داد از دست داد و نامد آن حضر فرمودند که ای عمر از یمن شخصی بیا اویس نامی از اون طلب استخبار کن کجا رسید مقامش مادر خیلی ارزش داره اقوام خیلی ارزش دارم یک قدم مادر تار موی مادر از تمام دنیا از تمام دنیا واردشتری. داره اگر حتی دایی نبی کری شیر داده بود و دیر نبی کری بلند شو احترام تا که میرفت و دیدش کار میکرد نبی کریم ایستاد وعده داره بیه شیر داده بود ابوا تشیب و برای زیارت قبر مادر اینقدر گیری کرد اینقدر گیری کرد که تمام صحابه گیری کردن حال اول مادر روز قیامت خیلی سخت است سل رحمی نکردن احادیث خیلی زیاد در این مورد وجود داره خیلی زیاد وجود داره و زیاد تاکید هم شده مشکلی که مار نمیذاره چی است خواهرای ناتنی برادرای ناتنی اولی از زمین شروع میشه اون نمیاد ما چرا بریم ملاقات ها ملاقات معامله شده در معامله میکنی اومده میری ناومده نمیری دار المکافات شده داره برای ما هر چی میکنه همون به این صورت جواب میده اشتباهی به هر حال سلرهمی کردن بسیار بزرگ و حتی گاهی گاهی بخاطرین آن حضرت صلی الله علیه وسلم صحابه رو از جهاد هم باز میداشت صحابی صحابه اومد حضرت و میخواد برای جهاد هم پیدامان گیری کردن ففیه ما فجاهد پیش همونا جهاد کن در همونا جهاد کن اونا راضی کن ای صاحب و حضرت امام مادر گیری کرد اومدن و برگرد برو اونها اونها بخندون به صورتی که با برگ اومدی گیری کردن برگرد اونها خوشحال کن خدمت اونها انجام بده در جنگ خونین بر خواهر رضایی شیری هم حضرت به نام شیما گرفته شده بود شیما به حضرت گفت حضرت شما خانم خواهر تو می میگیری خواهر شیری بود شیر خورد با نبی کریم نبی کریم گریه کرد خیلی گریه کرد خود خداونده بود گرفته شده بود اسیر شده بود همه را آخر دوباره مذاکرات شد همه رها کرد به هر حال سلی رحمی چی میکنه سلی رحمی داخل حدیث میاد که عمر طولانی میکنه مال زیاد میکنه همین چیزی که ما مردم خودش رو کشته به خاطر بال بگیرن تا لندر هم دکتر میده تا زنده بماره نبی کریم فرمودند که اول سلی رحمی بکن در مالت هم برکت میاد در عمرت هم برکت میاد خیلی راحت راحت چرا دکتر چرا پریشان اونها سلی رحمی کنن در زندگی خیلی برکاتی میبینن برکت بسیار فراوانی بعض میبینی خوب در سن سی سالگی چهر سالگی جان میدن رحمی هم میکنن اینطور نیست که حتما سن بره به دو سال سن نمی یک کسی اصلا نمیکنه 80 سال عمر کرده اینطور نیست که کار خوبی کرده یا این است که گاهی که الله جل شانو در عمر بسیار کوتاه برکات سن سالی میگذاره آقا سی سال دنیا میره اما خدمات پشتش نگاه کنیم اگر سال سال هم زنده میمون این کار انجام نمیدن یا سی سال زنده بوده اموالی جمع کرده اگر 100 سال زنده میمون این قبال جمع نمیکرد این از برکتش یعنی الله تعالی در عمر بسیار کوتاه برکت بسیار بزرگی میگذاره پس خود سلی ریمی هم عمر طولانی میکنه هم مال و کسرت میده پس از این غافل نباشی گناهش هم بزرگ اجرش هم بزرگ و اثرات بزرگی هم دارد